Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Għaddew eżatt sitt xhur mill-ħdax ta' Settembru, illum huwa l-ħdax ta' Marzu tas-sena 2002, u dan l-aħħar jumejn tlieta nistgħu ngħidu hawnhekk fin New York kellna diversi mumenti li permezz tagħhom fakkarna s-sitt xhur mill-bidu ta' din it-traċedja u dan id-diżastru li affettwa l-belt tagħna hawnhekk. Ehm, għalija personali eh, dawn il-kommemorazzjonijiet bdew nar il-ġimgħa tard bil-lejl meta flimkien mal-mara tiegħi attendejt għal eh, serata eh, imsejħa POW ehm, li għall-ewwel tista' tinftiehem bħala Prisoners of War imma effettivament fisser Poetry of War, il-poeżija tal-gwerra u iktar minn kollox it-tema kienet il-biża' iktar eh, milli forsi eh, wieħed jistenna il-vendetta jew kella r-rabja jew jew xi ħaġa oħra. Ehm, nista' ngħid illi jiena bqajt impressjonat eh, b'dan l-ispettaklu illi kien hemm f'St. Mark's Church ehm, ġewwa l-East Village hawnhekk f'Manhattan u ehm, nista' ngħid li dan kien biss il-bidu ta' dak illi għaddej bħala kommemorazzjoni. Nistgħu ngħidu kienet kważi kommemorazzjoni privata din jekk trid issejħilha hekk. Eh, il-bieraħ eh, il-ħadd eh, fil-għaxija l-istazzjon tat-television CBS xandar dokumentarju li nħadem minn żewġ Franċiżi Jules u Gideon Nodet illi dawn kienu qegħdin jaħdmu ma, ma kumpanija eh, li tieħu ħsieb it-tifi tan-nar, kumpanija li hija qrib ħafna ta' fejn kien il-World Trade Center u għalkemm kienu ilhom isegwuhom xarejn u l-iskop tagħhom ma kien qatt li jiġbdu dokumentarju dwar dak li ġara fil-11 ta' settembru eh, u ma spiċċaw li dan l-avveniment seħ waqt li kienu qegħdin jagħmlu dokumentarju dwar it-tifi tan-nar eh, fil-belt ta' New York. Però il-kommemorazzjonijiet veru propja u uffiċjali biex insejħulhom hekk bdew propju dalgħodu meta eh, s-sindku l-ġdid issa li għandna hawnhekk fil-belt ta' New York, eh, Michael Bloomberg, eh, mexxa żewġ mumenti ta' silenzju, l-ewwel wieħed fid-disa neqsin 14 minuta b'tifkira tal-ħin preċiż illi fih fil-11 ta' settembru kien eh, kraxja l-ewwel ajruplan fil-torri tal-naħa ta' fuq, ehm, fil-waqt illi fid-39 minuti eh, ġiet osservata eh, minuta oħra ta' silenzju għat-tieni ajruplan li daħal fit-tieni torri. U ehm, fl-istess waqt, waqt eh, din iċ-ċerimonja li fiha saru dawn il-momenti ta' silenzju, kien hemm ukoll il-dedikazzjoni ta' monument temporanju għal vittmi ta' din id-disgrazzja enormi. Dan huwa wieħed minn żewġ monumenti temporanji illi se jiġu inawgurati llum. L-ewwel monument dan li diġà ġie inawgurat dalodu huwa biċċa skultura kbira miksura li diġà kienet teżisti fil-World Trade Center qabel. Din hija skultura magħrufa bħala Disfear magħmula huwa ballun kbir tal-azzar u l-bronż illi kien eh, magħmul parti minn funtana illi kien hemm hemmhekk fil-World Trade Center Plaza. Eh, forsi wħud minnkom kontu viċin tagħha din xi darba oħra jew kellha rajtuha fuq it-televiżjoni jew anke eh, f'xi film. Din nħadmet kienet fl-1971 minn Fritz Koenig u għalkemm hija miksura nistgħu ngħidu li xorta waħda però għadha għadha sħiħa u din qiegħda tintuża biex sservi ta' monument li qiegħed jissejjaħ bħala monument għall-paċi permezz tal-kummerċ ħieles. Infakkru dejjem li l-World Trade Center kien iċ-ċentru tal-kummerċ ħieles u xek. Ehm, apparti dan, it-tieni monument li ser jiġi inawgurat il-lejla qed jissejjaħ Tribute to Light u dana ehm, mhu għaxejn għajr żewġ searchlights enormi illi serin jinxtelu u eh, ikunu qegħdin immirati lejn is-sema. Dawn il-raġġi ta' dawl li se joħolqu dawn iż-żewġ searchlights ħajkunu qegħdin jissimbolizzaw naturalment iż-żewġ torrijiet illi eh, m'għadhomx hemmhekk aktar. U eh, dan il-monument se jdum mixawl sat-13 ta' April. Intant, illum ukoll il-President Bush flimkien ma' diversi dinjitarji oħra f'Washington DC fakkru wkoll il-crash li kien hemm mhux biss hawnhekk fi New York imma wkoll fuq il-Pentagon fl-istess ġurnata sitt xhur ilu eżatt. Il-President Bush spjega kif il-gwerra issa daħlet f'fażi ġdida. Huwa semma wkoll li issa l-Istati Uniti sejra tiffoka l-ġlieda tagħha kontra t-terroriżmu f'tliet pajjiżi oħra, u dawn huma l-Jemen, il-Ġeorġja u l-Filippini. Huwa semma kif hemm 60 pajjiż, inkluż l-Istati Uniti, fejn huwa maħsub illi Al Qaeda għandha terroristi tagħha qegħdin joperaw taħt xi forma jew oħra. Naturalment din l-azzjoni li qed isemmi il-President Bush mhijiex mingħajr eh, l-oġġezzjonijiet eh, u r-riżervi għaliha anke minn Amerikani stess. Fil-fatt fis-Senat hawnhekk id-Demokratiċi mmexxija minn Tom Daschle u d-Demokratiċi għandhom il-maġġoranza fil-Senat Amerikan, avolja il-President huwa Repubblikan, ehm, qegħdin eh, jistaqsu għaliex u bliema mod għandha titmexxa il-gwerra kontra it-terrorizmu lil mill-Afganistan u qegħdin huma eh, jgħidu li għandu jkun hemm attenzjoni partikolari biex l-affarijiet ma jikkumplikawx ruħhom iktar milli hemm bżonn. Naturalment din hija sitwazzjoni tassew eh, ikkumplikata, l-istorja ma tispiċċax hawn, kif anke qal is-sindku ta' eh, New York li kien hemm sitt xhur ilu Rudolph Giuliani, illum qal din mhijiex kwistjoni li aħna nfakkru sitt xhur jew sena jew ħames snin, din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħu ninsewha qatt għax ngħixu magħha kuljum u f'dan is-sens li ma tintemmx mhux biss minħabba l-hekk imsejħa gwerra kontra t-terroriżmu li diffiċli wieħed jara t-tmiem tagħha imma wkoll għall-fatt li l-avveniment li beda din il-katina ta' ċirkustanzi huwa wieħed illi mhux faċli jintesa malajr. Sadan it-tant aħna il-lejla eh, u għal-kumplament ta' xar li ġej nħarsu lejn is-sema biex naraw dan it-tribute to light permezz ta' dawn iż-żewġ searchlights u niftakru biss jew b'mod partikolari fl-eluf ta' nies li ħallew ħajjithom u għadhom jistgħu jkomplu jitilfu ħajjithom f'din il-gwerra Jiena minn hawn eh, inwedkom illi minn żmien għal żmien nagħmel aġġornamenti oħra eh, kif tiżvolġi l-istorja, però kif forsi segwejtu wkoll issa il-kummentarji tiegħi mhumiex daqstant spissi daqskemm kienu fix-xhur illi għaddew. Nirringrazzjakom talli ssegwuna u nistidinkom illi tibatulna il-kummenti tagħkom bħal dejjem permezz tal-website tagħna maltamedia.com. Dik kienet xandira ta' Toni Sant fis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.